Bona nit. Bona nit, Nabil. Bona nit. Uh, avui començarem el programa llegint un manifest elaborat pel Halit El Mohtari i per Biel Bernils a favor de la convivència i la veritat que van llegir per primer cop el di dissabte dia 4 de febrer abans del recital poètic que van fer a la llibreria Lilla d'aquí de, de Mollet. Uh, la Neus el llegirà en català i després el Nabil que el llegirà en àrab amb una traducció que ha fet ell mateix i quan vulgueu endavant. Per a la majoria de catalans, el fenomen de la immigració no se'ns ha fet mai estrany perquè forma part de la nostra essència més remota. Hem hagut d'emigrar sempre que les circumstàncies històriques ens ho han exigit i probablement també ens toqui fer-ho ara o en els propers anys. D'altra banda, hem rebut onades migratòries sempre que la nostra bonança econòmica ens ho ha permès. Denunciem que alguns mitjans de comunicació i partits polítics aprofitin el fenomen de la immigració per generar por – crear confusió i trencar els marcs de convivència que entre tots hem acordat. Però per sobre de tot, aquests mitjans de comunicació i partits polítics, més enllà del seu rerefons xenòfob, racista i classista, menteixen. Menteixen i escampen mentides en funció dels seus interessos. Creiem que les llibreries són un marc adequat per generar aquests llocs de convivència i i són adients per desmentir tots els missatges que pretenen separar, discriminar i assenyalar amb el dit. Estem disposats a portar aquest recital de poesia catalano-amazic a totes les llibreries, ateneus, centres cívics, centres culturals, bars, restaurants i locals d'oci que s'adhereixin a aquest manifest a favor de la convivència, la tolerància i la veritat. I ara el Nabil ens ho llegirà en àrab. آه، بالنسبة لكثير من الكتالانيين فإن ظاهرة الهجرة ليست بالغريب لأنها جزء من تاريخها لقد اضطررنا قديما أن نهجر بلادنا بسبب الظروف التاريخية ولربما سنضطر اللجوء إلى الهجرة الآن أو في السنين المقبلة هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد استقبلنا أمواجا من المهاجرين كلما سمحت لنا القدرة الاقتصادية ومن هنا نثير الانتباه إلى, إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام وأحزاب سياسية تستغل ظاهرة الهجرة هاته لتزرع الرعب داخل المجتمع وتخلق بذلك ارتكابا وتغلق آه، إطارات التعايش التي نبحث عنه كلنا يستعملون كل إحساساتهم العنصرية والاختلافات الطبقية ناشرين كل أنواع الكذب لقضاء مصالحهم نحن نؤمن بأن المكتبات هي أماكن مناسبة للتعايش والالتئام لمحاربة هذه العوامل التي تدعو إلى التفرقة والتمييز إننا مستعدين لإلقاء هذا الشعر الكتالوني أمازيغي في كل المكتبات وكل المراكز الثقافية كل المقاهي وكل الأماكن التي فيها أناس تتضامن مع هذا البيان لصالح التعايش والتسامح والحقيقة Molt bé, si algú dels que esteu escoltant esteu interessats en portar aquest, uh, aquests dos autors, aquests dos poetes uh, allà on sigui, només heu de posar-vos en contacte amb nosaltres uh, en el nostre correu pasdetortuga arroba gmail.com i nosaltres farem, us posarem en contacte amb en Biel i amb en Khalid. I ara, aprofitant eh, que ells van estar el dia 4 aquí a Mollet fent un recital, us passarem un tall d'un recital que van fer anteriorment a Vic, en el qual el Khalid recita els seus poemes a Mamazir i el Biel els hi va traduint al català. Bé, bona nit. El, el penúltim dimecres poesia, eh, quan amb el Sunyol programàvem aquests dimecres, de seguida vam pensar que, que la poesia escrita per joves en català es mereixia com a mínim un dimecres. Avui centrem en recitar en dues llengües, en amazic, que em consta que és la tercera llengua més parlada a Catalunya, amazic, i en català. El Khalid fa... fa molts anys que viu a Vic. Quants? Vuit. Vuit anys. I ell escriu originàriament amb la seva llengua, la MASIC, una llengua també minoritzada, i hem intentat traduir-ho al català. Uh, eh, començarà recitant ell en, en original i jo faré la, la traducció, l'aproximació a, la, a la traducció de la MASIC. Doncs quan vulguis. Uh, bona nit a tothom. Gràcies per l'Atlàntida que va convidar a nosaltres. igra si jaz prvo sal tres tambe, ki ima mingut. تقسيس تمزوالو تقناس الطاجين تراخت هيا الطاجين تراخت خيمراني تننان ورنشد الصبار يتمسيش كيسروبان هيا الطاجين تراخت خيمراني تننان ورنشد الصبار يتمسيش كيسروبان وذ ما يزي كيما غيجوغ نجي نجيان شكت مغري غنسن فرح نخمي خاك تسران فوحن شي توظيف ندي الدماني خمي تيران سموني تندغا وخام غمس بضان سموني تندغا وخام زكاتو غمصبضان خزوضات نيرا ونا سنين من يشنان هاد سنين ريدا من نجزي رغبنا ذك الجنفان آية الطاجين تراخت خيمراني يتننان هاد زدغت مغرينو تو غيعض مزيان نش سيت مخش كذا سيت مي دي ديقوان هداس نستروري وين خطري شوين يكسان سيسرها من دي شمرارن دي سران مش حشوان آيا الطاجين تراخت خيمران يتننان آيا الطاجين تراخت خيمران يتننان تمسارا يكي ذا الشام إذا من ديك زوران آيا الطاجين تراخت خيمران يتننان في فراس نجدر فات جسيمان أدمغان آيا الطاجين تراخت خيمران يتننان أقزيش تشتم الطوث ومن قان الشان أقزيش تشتم الطوث ومن قان الشان El tagín de ceràmica bullint al foc. El teu cor és l'esperança que el foc el fa bullir. Perdona si em prenc una mica per la canalla. Tu ets la mirada d'ells contents quan et senten. els agrupes a tots quan se separen. Tots sucaran pa d'un mateix plat. El tagint de ceràmica bullint al foc. Has viscut als meus ulls quan eres petit. Desitjo que siguis l'esperit dels propers anys. Vindran feliços sobre celles de muntar cavalls. Amb els barnussos blancs, els nubis seran guapos el tagint de ceràmica bullint al foc. Ets per mi com la sang que corre per les venes, el tagint de ceràmica bullint al foc. El teu rostre és l'experiència dels fills que creixeran. El tagint de ceràmica bullint al foc. De tu menjarà la dona que nosaltres vam fer cas. Aquesta, aquesta vaig fer contra del govern de tot el món que roba els diners nostres. جماية صغير جماية صغير غردي تغسرني ينين أيورين ويدكني زنداس غوفا وين الجمايات صغير غردي تغسرني ينين أيورين ويدكني زنداس غوفا وين مش حار غنكن جعان تسروان السوير نخزر ذي الشمايت تاش انا عاشين مش حار غنكن مزجاع من درج ماضين مناني غير الزات ما ندور ستشامين اخي عوراي مازيغن اقا اخي عورار نوم اقين من وري قطين تمزجت دكفوس نسن ويكيسن غي مسكسين أبان خان غي قمشان أبان خان غي قمشان ناس سنت يديدين سوا قرا جرد تجار المساكين أثفوش طاقة تعقبد أثفوش طاقة تعقبد خرقو بستروري وين أصرف روع الزيتون در فروق التدبيرين أد صغوي يغس الجهدر ذا يتغسر نيينين أرغبان انت تسقار نيت مر مساكين أرغان وان تسجواد قدورات توريرين أرغدور نوامان صفان تزرن دي ثريوين أرغذور ومن صفان تزرندي ثريوين Deixeu-me cridar fins que em sentin aquells. El meu cor està molt amoïnat. Sentim i veiem. Quant de temps estarem sense poder parlar? Com els estafen? Com ens roben els, post, els nostres diners? Escampats i abandonats. Quant de temps hi serem? Avançarem o tornarem? Nosaltres treballem. Ells cobren. No podem reclamar ningú. Ells tenen la riquesa i el poder. Són grassos gràcies a la suor dels pobres, les òrfanes i les vídues. El sol surt i estem feliços, amb les branques de les oliveres i els coloms. Cridaré fort i em sentireu fins a revelar la crua realitat dels meus pobres germans, fins que floreixin els arbres dels rius i a les muntanyes, fins a aclarir l'aigua del canal. ثقست مورينو وزما غاش مشاهغ وزما غاش مشاهغ زكا كي من نومغ وزما غشم التوغ زكا يشم خصب شمت شومع تنجيرث شمت شومع تشمرات تنجيرثي تشعر شمدو السانينو جاثي الطاوين في الطرق شمت فوشتو جنة ست زمارة توضغ مكور عرماش نتي تسور غا ضغ جرايدك كيدم ربحو اروا ويوع غو حرغ وزما غاش مشاهغ وزم وزم غاش غش زكا كي من نومغ اسمن ما ثقغ تيقست دكورينو اسمن ما ثقغ تيقست دكورينو واثي محي ونزار واثي سنو فاريوسينو اسمن موت توغ من غيكرب حايزيزو أقث غاري دكورة متجاس تمون بدو اسمن مغريخ ثكي محضان ديث مزينو اسمن مذرع زنت مواث ويتدا ذقمارو اكسيخ تضرب راحت اكسيخ تضرب فراحت ذي زورا انتو ذاثينو الساسغ ضد ساس إثم زيت تكسارينو الساسغ ضد ساس إثم زيت تكسارينو El tatuatge del meu cor. No podré oblidar-te després d'estimar-te. Ets la llum que conec cada matí. Ets el meu temps comptat amb els meus ulls. El sol del cel i arribaré amb la meva força. En cada mirada, amb el cor, hi arribaré. Entre el mar a nosaltres. Estic cansat sense haver fet cap passa. No podré oblidar-te després d'estimar-te. El teu nom tatuat serà en el meu cor. Ni la pluja el traurà, ni el núvol el taparà. No oblidaré el teu nom mentre hi hagi aigua al mar. El tinc al cor tant a l'hivern com a l'estiu. Vaig aprendre el teu nom quan anava a l'escola, de petit. El teu nom és l'orgull de la terra que no pot viure sota l'ombra. El tinc agafat com la felicitat i són venes de la meva vida. He fet els pilars de la meva joventut. الزرد تفقاع كيستا بويما باكومان ساونا ميك ميو وزديون عبد الحق توتون يزدون جروب اي باش كونتينوايو الكسكواترا لينياس يزدايل غريد ذكورا يزوم غريد ذكورا يزوم تفقع كينتروم من يا حنجان خرجتو دايموم قنا يا بابا ماني جو غروم اقاني قان جوزا زمن غرق قموم ماذا هم قغب جاع ماذا هم قغب جاع ختم السواي تمون تسرفت النغت خواوا وغرد حموم وياش زرع عيد غار عيدين تقاسا غيسوم روازنا غات الشواية تذي قم واحد حدهم حدي قارع رمفوا حدي قارع رمفوا حدي تواس قواسي زوم بني خثو ذريني وذان نشخم خفيت ودوم ثفوت طاغا خدو نشت نشت عيش خطو ذات نجون ثفوت طاغا خدو نشت عيش خطو ذات نجنون ويا سيدي ربي ويا سيدي ربي سيدي سقع دايي ثار وينو نقا من الهم يانو خفي وحرق كيغتي زمار السعدين وذا نقصي غاري دكوري الزوم يغزا وايت فيه واتيس فيه وضبيب راد ميا الروم السوشي واتيس فيه وضبيب redmi ar-rum su Porto el cor ferit. Porto el cor ferit, ple de ferides, com el mar. Vuit fills a sobre, arraconats. Em demanen, pare, on és el pa? M'obren la boca. Tenim gana. Amassaré el fang trencat sobre el foc a les Sitges no hi haurà blat. Només si és festa podem tastar carn. La Laura en pica una mica i el Josep i la Maria es queden sense. Alguns ho rebutgen, altres ho somien. Cobreixo els sostres d'altres persones, però jo hi tingut eres. Tots llueixen com el sol, però jo visc a la foscor. Déu meu, estimat, ajuda'm. Mentre veig créixer els meus fills, creixen els problemes. He fet tot allò que he pogut, però la sort m'ha abandonat. Tinc la ferida al cor i no es tanca. Ni els metges ni les herbes remeieres podran curar-me. I ara entrem en el bloc de les recomanacions. Com que hem començat amb poesia i portem un dia molt poètic, doncs la recomanació no podria ser... Un... Només podria ser un, un altre llibre de poesia. Eh, es diu Admiro i l'autora és la Maram Al-Masri, que és una poetessa sir siriana i és una edició en català editada per Pagès Editors. I la, el Nabil i la Neus també ens llegiran tres poemes curtets. Endavant. Endavant. هذه آه، أبيات شعرية لمرم مرم المصري لنا وجوه نحملها على أكتافنا على بطاقات هوياتنا في صورنا التذكارية لنا وجوه نمزقها نحفظها نخبئها نكشفها نألفها ننكرها نحبها ونكرهها لنا وجوه نعرفها نقول نعرفها Tenim més d'una cara que portem a l'esquena, el carnet d'identitat, a les fotografies del record, més d'una cara que trenquem o endrecem, que amaguem o mostrem, a que ens acostumem, de que reneguem, que estimem i que odiem. Tenim més d'una cara que coneixem, diuen. Què coneixem? أستطيع أن أميزها من بين كل القبلات تلك التي تطبعها الرغبة أستطيع أن أعرفها من كل الرغبات تلك التي يؤججها الحب Entre tots els besos puc destriar aquells que he donat per desig. Entre tots els desigs conec molt bé tots aquells atiats per l'amor. أفتش عن قطع ثيابي لتلبسني الملم بصمت دموع اللذة أتخلص من براهين مروري بتاركة إياك غائبا غائبا عن الوعي لرحيلي قتيلا طريا كأنك نائم Arreplego la meva roba, esparsa i em En silenci recullo les llàgrimes del plaer. Esborro les petjades del meu pas i t'abandono. Ignorant de la meva pertença, cadàver encara tevi com si dormissis. Bé, i després d'aquest segon tastet de poesia, eh, repetir més una poetessa siriana que es diu Maram al-Masri. El recull es diu Admiro i està editat en català i àrab per Pagès Editors. Passarem a l'agenda. Recordar que el dia 8 de març a les 8 del vespre i dins del cicle L'Islam Mediterrani, a la llibreria L'Illa hi haurà una xerrada d'Ali Xamborisha, el qual vam tenir aquí fa uns dies, sobre immigració, política i mitjans de comunicació. Uh, us recordem que teniu un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga arroba gmail.com, en el qual ens podeu Eh, dir qualsevol, bueno, tot tipus de recomanacions o el que vulgueu. I avui acabem el programa amb una recomanació musical també. Eh, és un tema que es diu Llibertat, de l'Orquestra Àrab de Barcelona, dins d'un disc que van presentar el mes de desembre a l'Auditori de Barcelona. Endavant. قسوة الزمن إلهي إلهي أفتقد وأنت الجود